Сайн байцгаана уу? Баярлаа. Аа өгөн <laughs> тий ерөн жилийн сүүлийн үе учраас энэ оны сүүлийн үе учраас ерөнхийдөө би нараа энэ үеэр энэ 2014 он би нараа өөрөө яаж амьдрсан бэ гэдгийг ерөнхийдөө эргэзүү үздэг тийм ээ би бас тэгээд бодж үзсэн л доо. Тэгээ сая солонгост янз янз асуудал байсан. Тэг усан онгоц ингээд тий усан онгоцны тэр асуудал бас байсан. Тэр манай монгол хүмүүс бас мэдэн штэ тий. Тэгээд бас юу байсан бэ гэвэл диг маш алдар тэ дүүд шин нас барсан. <laughs> Ягаад үүний тухай ярих юм бэ гэвэл өөрөө хүүхдүү байхдаа тийм ээ хүүх бүр хүүхдээс түүний дуу сонсд байсан тэгээд түүний янз янзын түүхийн тухай бас мэдж байгаа а түүний иймэрхүү дуудгууд сонсох үед би хитэн наастай байсан ингээд бүх зүйлийг тодорхой нарийн ерөнхийдөө мэддэг би солонгос ус Монголд ирээд 10 жил болсон мөртлөө хിവэрэ тийм ээ а тэр хүн ямар хүн байсан бэ гэдгийг мэдж байгаа сайн нас барсны сонсохоор дүрсаах юм их байсан. А тэр үед ингээд би түүний дуу сонсдог байсан. Түүний дуу сонсох үед би имерхөө өөртөө хинтээ үнийгээ сонссон, тийм ээ хитэн настай үед үнийгээ сонссон. Тиймэрхүү юм нэрийн зүйлийг бүхэм сансан байна. Тэгээ би сая бодсон. А Монгол хүмүүс ерөөхдөө энэ он том янз янзын явдал байсан биз дээ, тийм ээ Тэр би өөрийнхөө зүгээс яг мэдээхэм юу байгаа вэ гэж бодож үзсэн бэ. 2000 2014 оны хамгийн том явдал гэж хэрхэн үү? Түүх гэж хэрхэн үү? Манай монгол хүмүүсийн хувьд нь юу юу байдаг вэ? Хм? Та нараа тодорхой ямар нэг санаж байгаа юм байгаа мó? Зүгээр адин засгийн талаар хичүү байгаа те. Аа 어르 몽골 올스트 야마르 니요 베스모 마네 몽골트 니기옴 예리월 부구트 아 팀에게 지 밑에 줄 그 베가모 에르트넥 <laughs> 어? 더선산 얘기인데 요 베승 요 예리자가 <laughs> 야마르 좀 베스노 нэг юм ярил энд сууж байгаа бүх хүмүүс мэдэх ямар нэг асуудал. А ерөнхий а ерөнхий сайд а тийм ээ хитэн тэрбум тэрбум гэж ярьдаг байсан тий. Үний тухай бас хүмүүс мэдж байгаа. Тэг би өөр бодсон байхгүй юу. Дэрийн юм яг ямар нэг дуудшин хэрвээ Монголд бас жүжигчин дуудшин эсвэл ямар нэг од, ямар нэг хүн, ямар нэг улс төрийн хүн эсвэл ямар нэг аймагийн асуудал юу ярьсан чинь манай хүмүүс шууд ойлгох тиймэрхүү зүйл байгаа магадгүй. Харин би өөрөө үнийгээ сонсохоор тэр нь яасан нэрийн юм хүртэл асуух юмстэй. Тэг би өөр судалж авахгүй бол зөвхөн түүний нэрийг эсвэл ямар нэг газарын нэрийг сонсоод тэр явдлыг сонсоод шууд танихгүй. Яагаад гэвэл би Монголд төрөөгүй учраас тий. Тэгээ бодсон. Аа, тийм учраас Есүс тухайн газар дээр тэр 질 벌공 두루뜨기마 우누헤르 티르 가자르데르 우누헤르 티르 훈이 도토 함트랑 두루꾸이월 내링 주일리 유로서 어 자투꾸이 베하 이스라엘도 두루승 호르미 한강 질링오면 이스라엘 베틀렘 가자르데르 두루승 닉 후훗 몽골신 토에 세 밑에 그 삼긴 생아락 요에 энэ жил ямар асуулт дараа жил энэ үед яг тодорхой бидэнд үнэхээр хэрэгтэй юм юу вэ гэдгийг хамгийн сайн мэдээх арга хэмжээ юу вэ гэхээр энэ газар дээр энэ онд төрөхөөс өөр арга байхгүй байна. Тийм учраас дэлхийн даяар байгаа бүх газар дээр Есүс тэнд байгаа хүмүүстэй тэр цагт тэр мөчд уулзахын тулд зэл болгон тэгэж шинээр төрдөг юм аа. Монголд төрсөн Есүс Христ, Израиль Бэтлехемд төрсөн Есүс мөн байна. Харин Монголд 2014 оны Крисмас Мендельсон баарын өдрөөр төрсөн Монгол Есүс. Тэгээд энэ Есүс яагаад тийм ээ? Дахиад энэ хүүхдийн байдлаар төрсөн энэ Есүс яагаад цаавар хүүхд байх ёстой байсан бэлээ? Ер нь авраг чигээхээр хүчрэх маш хүчтэй, чадвартай авиастай агуу авиастай тиймэрхүү хүн ирсэн бол хүмүүс шууд түүнийг оо миний аврагч гэж хүлээн авсан биз дээ. Харин энэ ямар чадваргүй хүүхдийн байдлаар төрсөн учраас Израильд зөндөө аврагч хэдэн мянган жил турши хүлээсэн Израиль хүмүүс эргэлзээтэй байсан учраас тийм ээ. Зарим нь түүний эсрэг талд зогсоод түүнийгээ алсан байна. Тэгвэл яагаад Есүс цаавал нялх хүүхдийн байдлаар төрөх ёстой байсан бол сая нэгдүгээр шалхан сая хэлсэн. Тухайн газар дээр тэр цагт төрөхгүй бол чинхэн тэр хүмүүсийн төлөө төрсөн гэж ярих боломжгүй байна. Нөгөөг нь хэрвээ зам дээр нэг дүнгүж сая төрсөн нялх хүүхд ингээ хайг байгаа гэж бодъё заяо. Түүнийгэ тоохгүй явах хүн байна уу? Байхгүй энгийн хүн гэвэл түүнийгээ тэр ганцаараа аав ээж нь хаанаа юусэн мэдхгүй ямар нэг хүүхэд жүгээр ингээ газар дээр байгаа гэхт бодохоор түүнийгээ тоохгүй явах хүн байхгүй. Есүс би чамд туслахаар ирж байна. Чамайг аврахаар ирсэн гэж би нараас сурсан байхгүй юу? Тэгээд байнга тэгэж сонсдог. Харин үнэнгийн хэлбэл ялга Есүс биднийг хараад надад туслаач гэж бид нараас асууж байна эцэгийнхин асрамч байхгүй бол тэр хүүхэд нь амьдрч чадахгүй. Хажууд байгаа хүмүүсийн тусламж байхгүй бол юу ч өөрийнхөө хүчээр нэг алхамч бас явж чадахгүй. Ийм ялгын хүүхэд ямар чадваргүй хүчгүй энэ хүүхэд нь бид нараас авч байна. Надад туслаач. Тийм учраас Есүс нь тийм жижиг хүүхдийн ялгын хүүхдийн төрхөөр энэ ертөнцид ирсэн байна би нарын түүнээс юм тусламж авах хэрэг гэж байгаа тийм ээ. Аврагч гэсэн учраас надад туслаач гэдэг цайбираа бидний дотор хамгийн их хвчлэн явдаг. Харин энэ ялах байд хүүхдийн төрхөөрө дүрсээр төрсөн Есүс нь бид нараас асууж байна. Надад туслаач. Тэгээ хүүхэд тусласныхаа за ялан хүүхэд тусласныхаа түнээс бузаач авахыг хүсэж байгаа хүн байна уу? Оо би чамд тусласан шүү. Аа. Ялан хүүхэд тий. 둥구치 사이 트루슨 후후트 후후트 후후트 토스승 비참도 토스승슈 지 보자쪽 났다. 이 후술 인 도트러스 인 사나투르흥 인긴 주게를 인긴 훈계울자요. 어? 야마른 니가 언처가 용비시에 <laughs> 인긴 훈계울 이메르 사나투르흥 배하고. 디게 비드니 하르츠베가 미니 하라. 예수스 어리허 후팅 베틀라로 어리허 죽으로 다스니카다라. энэ хараа бас яг үнэхээр тусламж хэрэгтэй хүн рүү Есүс нь шилжилж өгдөг. Тэгээ би яг миний тусламж хэрэгтэй хүүхдийг харж байсан чинь түүнийгээ дагаад явхад яг миний тусламж хэрэгтэй хүн рүү явхаар болно. Есүс нь яллах байдлаар ирсэн Есүс бидэнд бүр хааны хайр ийм байна. Та нарыг тийм түнгэж сая төрөсөн хүүхдэд тусалсан чинь түнээс юу ч хүсэхэн байхгүй, буцаац авах санаач бас төрөхгүй. Үүнийг Бурхан бидэнд бидэнтэй уулзах тийм арга, тийм хайр гэдгийг тэр хүүхдийн байдлаар бидэнд үзүүлж байна. Сая нэг бичлэг гарсан. Солонгост байсан нэг орон сууцсанд байгаа асуудал. Тэр галлын аюулын нэг сенснүүд байгаа штэ. Гал гарахаар нэг тэр дугуурддаг тий. Энэ сенс нэг орон жоохон үнэтэй орон сууцсанд дугуурсан байна. Тэгээд нэг амиа босч чадахгүй нэг амиа байсан. Хөл нь мөө. Тэгээд юроос босч чадаа чадаагүй. Тэгээд лип тэрийгэ дуурахыг сонсоод тийм ээ бүх юу гэж ирэх бүх үс гэж ирэх юм уу? Тий. Лип түртэл явсан байна. Тэгээ бүсээрээ ингээд чирээд ингээд тий. Тэгээд нэг хүн липцгийн дотор байсан. Энэ хүн зүгээр хүлээж байна нөгөө амиа суухийг. Туслах санаа байхгүй өөрийнхөө хүүгээд тэрвэрэд. Тэгээ энэ эмээ орохоор тий. Яс чи орсон байна тий. Ороод нэг дав хартанд явсан уу яа тий. Тэгсний хадаа тэр хүн өөрийнхөө хүү тэврээд шууд тэр чигээрээ гарсан байна. Энэ эмээ хаалган ингээд липткийн хаалган онгойг бохоор бүсээр ингээд дахиад ингээд гарсан. Тэр дотор олон хүмүүс ийшээ тийшээ явсан чинь хинч түүнийгээ тоохгүй байсан юм бичлэг би харлаа. Тэгээ Солонгос зөв энэ асуудал гарсныг хараад би өөрөө бас маш ичсэн байна. Тийм ээ тусламж хэрэгтэй хүнд тэд нар би яагаад энэ хүнд туслах ёстой вэ гэдгийг санаа ерөөс төрөөгүй байсан байсаа. Өөрийнхөө гарын дотор байгаа цээсэндээ тэрсэн тэр хүүхэд нь тэр амиагаас илүү цухал байсан, үнцэтэй байсан. Тэгээд тэр чигээрээ нөгөө амиа орхиод тэр амиа тий удаагүй ингээ нас барсан гэж байгаа тий. Би нар ерөөсө бодохгүй байс бодохгүй тий. Ерөөсө бодохгүй тэр үеэр цагаар боломж зөөр. А үүнхээр би өөр өөрөө хийж чадах хүчлээ ихэвчлэн хаяад бас яавдаг. Тэгэхээр би өөрөө ийм боломжийг хаяхад надад тусламж яг хэрэгтэй үед үүнийг бас олж чадахгүй. Тийм учраас Есүс Бурханы хайр ямар вэ гэдгийг та нарыг мэдэх үү? Тийм ээ. Тусалсан чинь буцааж авах ямар санаа төрөхгүй тийм хайр шүү. Өөрийнхөө зүгээс юу ч хийж чадахгүй хүнийг туслах санаа тий. Сүрснөөс биш, хүчрэж бас биш, шахаасан ч бас биш. Зүгээр автоматаар төрөх үүнийгэ бурханы хайр гэдгийг хүүхдийн байдлаар хүүхдийн энэ төрсээр төрсөн Есүс бидэндээ дотрыг үжилж байна. Харин амьдрал дээр үнийг биелүүлж амьдрахаар маш маш ич байна. Яг гэдэг хүн гэдэг нь хамгийн түрүүн өөрийгөө боддог хүн учраас боддог амтэн учраас тийм. Тийм учраас тийм ээ ялах хүүхдийн байдлаар ирсэн байна. Тэгээ энэ Крисмас баяраар мэдээж баяртай байна, баяртай байна. Шинжлэлийн баярах баяраас илүүтэйгээр тийм ээ Есүс мэндэлсэн баярын өдрөө баярт байна. Тий хамтран баярлцгаая маш гоё байна. Тэгээд хийх юустэй. Харин тэгэхэр ганцаараа хүлц өгч байгаа хүүхд бас байх боломжтой байна. Өөрийнхөө хөлөөр босод гарч чадахгүй эмээ ямар ч тусламж авч чадахгүйгээр тэгэж өнгөрөх тийм боломж өөрийнхөө зүгээс бас огох боломжтой байна. Баяртай байна. Сэтгэл өндөр байна. Гисэн нь би Бурханы хайр юм. Яаж биелүүлдэг хүн юм бэ гэдгийг таньж авах таних тийм хүн байна. Тийм боломж байна. Өнөөдөр та нар хүйтэн цагаагаар мөн завгүй мөрдлөө Тэгээ биеэрээ бас хичүү өнөөдөр амралтын өдөр биш учраас сарын өмнө шалгалт шалгалт сургууль бас явсан, ажил дээр бас яваад ирсэн. Тэгсэн чинь наан ирээд хамтраа би санд сууж байх нь энэ хүүхдүүд яагаад төрөсөн бilé гэдгийг дахиад асуухаар гэж байгаамаа. Тэнгэр ээлж Мариагаас асуусан. Мария хариу өгсөн. Үүнээс аврагч ирсэн. Тэр аврагч дахиад бид нараас асууж байна мөн бинарын дахиад Тэнгэр бурханаас асууж байна. Үүнийг анх Тэнгэр ээлж Мариагаас асуусан тэр асуулт өдөө хүртэл үргэлж тэгэж явж байна. Бурханы хүслийг биелүүлэх бэлэн үү? Мэдээж боддоор хич байна. Тий. Амархан гэж би ч бас чөн 10 удаа надад тиймэрхүү боломж өгдвөл би нэрэ нэг хоёроо биелж чадахгүй бас сайн мэдгүй Тийм учраас энэ жил дахиад дахиад нялх хүүхдийн төрхөр Монголд 2014-онд төрсэн байна. Түүнээс сонсгоё ийм баяр баясгал үнэхээр чинхэн мөрөөдөл гэрэл болохын тулд би нарын бүгд хүн болгон гэрэлсэн болоод явах ёстой байна. Өчигдөр энэ сүм дүүрсэн байна. Удаан үйл заяа байсан хүүхдүүд бас залуучууд залуу том хүн болоод ирсэн байна өнөөдөр бас тийм ээ. Ерөнхийдөө ерөөсө бодоогүй хэмжээгээр ирсэн. <laughs> За юу. Та нараа бид нараас ихэлцгээ. Энд ирсэн суусан хүмүүсээс ихэлцгээ. Бурханы нэрээс нэрээр сурсан хүмүүсээс ихэлцгээ. Тэгэхээр баг багараас хийсэн чинь бидний амьдрал үнэхээр ерөөсө хүсэхгүй хайраар дүүргэх тийм өөрөө амсгалтай болно. Түр зөрөө пасагацгай тэгээд баптисм рүү тэх ёсолд орно.